Mēs sāksim dievkalpojumu. Jo svētdiena ir klāt un, un ir labi atkal būt kopā draudzē Dievu namā vietā, kur tas kungs mājo. Amen. Jo viņš saka, viņš to saka, kur divi vai trīs ir manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un ziniet, tā starp citu, man agrāk bija jautājums, jautājums zina Bībelē, a kas ir, ja ir viens pierakstīts? Kur viņš ir vidū? Tātad viņš nav ar mani, ja es esmu viens bet es pēc tam sapratu, ka starp diviem vai trīs tikai ir iespējams būt pa vidu. Bet arī, kad esam vieni, zinām, <laughs> ka Dievs ir ar mums. Dievs ir ar mums vienmēr. Tad, nu, lūk, arī šajā rītā es sākšu tīri praktiskām lietām, un tās ir tās pašas vīru un sielu lūkšanas. Jā, tātad rīt no rīt pus septiņos mēs tiekam, tiekamies vīri šeit pa tēkas sēdz pusē uz lūkšanām. Vīri, celiet ies augšā un nāciet. Un sievas tāpatās. Sievas, sievām gan ir savādāks uh, plāns rītdienai, viņas tieks pus septiņos, bet uh, viņas plāno pirkt rītā pus septiņos. Ja jums tas interesē, sievas, meitenes, kā lūdzu? Nē, pus septiņos no rīta. <laughs> tad, kad vīri lūks, jūs nāksiet uz pirkt. Nē, tātad, um, šis info ir aktuāls visas meitenes, dāmas, sievas, kas vēlas lūgt Vispirms jau uzsvars ir uz lūkšanu. Šis būs lūkšanu laiks arī. Protams, šis saldais ēdiens ir neizbēgams, laikam tā ir pirts, bet um, sadraudzība arī neizpaliks, tad, tad uh, esiet atsaucīgi piedalīties, jo, jo pats svarīgākais ir šīs attiecības, jā. Gan ar Dievu, gan ar cilvēkiem. Tas laiks, ko mēs pavadām kopā. Tad, tad tas ir tīri praktiskais. Tāpat es arī par mājasgrupām. Ja jūs neesat mājasgrupā, jūs neesat varbūt atsākuši, bet to vēlties, nāciet klāt. Pasakiet vienkārši. Mēs kopā izrunāsim, apdomāsim, kur jums ir pateicīgāk, ērtāk, pieejamāk, ko tas vispār, kas tas vispār ir, ko tas nozīmē, un piedalieties, piedalieties, piedalieties, atsaucieties. Jā, tas varētu būt pa lielam viss no šīm tīri praktiskām lietām. Kaut arī vēl ir praktiska lieta. Man ir prieks jūs redzēt šorīt. rīt Jo, ziniet, es nevaru pateikt tiem, ko es neredzu. Tāpēc man ir prieks, ka jūs esat atnākuši un ka es jūs varu ieraudzīt. Un uh, mans pamanājums patiesībā ir ikvienam, uh, arī tie, kur atnāks vēlāk, viņi vienīgais nedzirdēs. Man jau nav jēga īsti teikt jums, jūs esat šeit. Man vienkārši ir iedrošinājums, nāksim laicīgi. Nāksim uz Dievu kalpojumu laicīgi. Tur, kur Dievs nāk un kalpo mums, nāksim laicīgi, lai mēs nepaliežam ne vārdu ganām. Jo mm, cilvēks ir uh, kādā brīdī slinks. Un interesanti, ka viņš paliek slings pret lietām, kas brīžiem ir ļoti svarīgas. Tāpēc ievērosim to. Nāksim, būsim Dieva namā laicīgi, klausīsimies viņu vārdu. Nāksim pat kaut to stundu ātrāk, šeit ir vaļā. Ir lūkšanas, ir lūkšanas pirms dievkalpojuma. Nāksim, piedalīsimies tajās. Vai būsim vienkārši šeit sadraudzībā, pārunāsim, kā mums iet. Jo biežiem pēc dievkalpojuma uh, laiks liekas, ka iet uz beigām, un, un kāds jau grib skriet prom, taču nāksim laicīgi, un arī tā ir ļoti laba iespēja un laiks un vieta, lai, lai vienkārši sadraudzētos, parunātos. Piekrītat man? Ha, redz, maz balsis, tā tad pie tā vēl jāstrādā. Jo, ja jūs visi būtu pateikuši piekrītam, tad es nākamā svētdienā vai nu sagaidītu jūs pirms tam, vai nu, <laughs> vai nu vismaz pēc tam. Bet, ja jūs klusējat, jūs atstājat sevi izēju. Nav forši, bet nekas. Labi, es nolasīšu vienu rakstiet, kura ir Mateja evaņģēlija 10. nodaļā, no paša sākuma. Jāņa evaņģēlijā, desmitā nodaļa, pareizi pateic, jā? Ja? <laughs> Jūs pārklausījāties? Nē, Jāņa evaņģēlijas, nē, nē, viss, viss ir kārtībā. Jāņa evaņģēlijas, desmitā nodaļa, no pirmā panta. Un lūk, tur stāv rakstīts šādi. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas neiet pa durvīm abi kūtī, bet citur kāp iekšā, ir zaglis un laupītājs. Bet kas iet pa durvīm, ir avju gans. Viņam durju sargs atver un avis klaus viņu balsī un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas āvis izlaidz ārā, viņš pats ietā pa priekš, un āvis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešam tur pretim tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi. Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprat, ko tas nozīmē, ko viņš uz tiem runāja. Tad Jēzus atkal sacīja, paties, paties, es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Visi, kas priekš manis nākuši, ir zagļi un laupītāji, bet tāms viņus nav klausījušās. Es esmu durvis. Ja kāds caur mani iet, tas tiks izglābts. Viņš ies un izies un atradīs ganības. Zāgles nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām mavīm. Derētais gans, kas nav īstais, ka mavis nepiedar, redzēdams vilku nākam atstāja abas un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans, un abas viņam nerūp. Es esmu labais gans. Jēzus saka, es pazīstu savus avis, un manas avis mani pazīst. Amen. Tad nu neizbēgam mūsu katra dzīvē, katra ikdienā ir kādas lietas, kas uzņemas kādu vadību vai kas vēlas mūs un neizbēgam arī vada. Vai tā būtu informācija, vai tā būtu sabiedrība, vai mūsu draugi, ar ko mēs pavadām laiku kopā, arī viņu šī ietekme uz mums ir tā, kas mums liek uh, spērt kādus soļus. Kādā brīdī tīri praktisks soļus, kādā brīdī kāds lēmums soļus pieņemt, Un, ziniet, arī tā ir kā savu veidu vadīšana, un arī mēs pakļaujamies kādām vadībām. Taču šeit mēs lasam, ka ir viens, kam tiešām rūp, un tiešām, kas vada patiesībā. Kurš nekad arī neaizmūk, un uh, kurš nepagriež muguru, bet kuram rūp un kurš tiešām vada. Tad no nu arī mums katram šorīt iedrošinājums klausīties tajā un meklēt to, kas tiešām ved caur īstajām durvīm, uz īstajām ganībām, uz mužīgo dzīvību. Jēzus Kristus. Lai tiešām viņa vārds ir pagodināts pāri visiem vārdiem. Viņa vārds pāri visiem vārdiem. Vienmēr. Lūksim Dievu un sāksim šo dievkalpojumu. Debes Tēvs, pateicībā, kungs, nākam Tavā priekšā, jo, kungs, zinām, ka Tu, kungs, esi šeit, jo Tu esi labs un uzticams Dievs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mums ļauj, kungs, visu, kungs, esā Tavā priekšā, Tēvs, un eh, būt drošiem, ka Tu mūs sagaidi un pieņem. Dievs, tāpēc arī šai brīdī, kungs, mēs visu uzticam Tev. Lūdzam, kungs, ka Tu esi žēlīgs un Tu paņem prom, kungs, visu netīrību, visu nešķīstību, visu, kungs, no mūsu dzīvēm, kas nav bijis pareizs, gan mūsu vārdos, domās, darbos tās, visu grēku, kas ap mums ir tinies tās, mēs lūdzam, kungs, lai Tu to noņem prom tās un ka tas netraucē mums būt Tavā priekšā arī šajā rītā. Tevis Tēvs, paldies Tev. Kungs, mēs izlūdzamies no Tevis, ka Tu runā, kungs, arī šajā rītā. Mēs, kungs, esam atnākuši ne, ne tāpat, kungs. Mēs esam atnākuši, kungs, lai satiktu Tevi, lai dzirdētu, kungs, kas Tev ir sakāms mums katram. Debes Tēvs, jo mēs paļaujamies uz Tevi. Mēs to vēlamies, kungs, un mēs lūdzam, ka tiešām Tu nāc un runā. Kungs, ka Tu piepildi šo vietu, kungs, lai notiek pēc Tava labā prāta. Ne, kungs, kā mēs būtu iecerējuši vai paredzējuši vai saplānojuši. Kungs, ne, lai notiek Tavs prāts. Debes Tēvs, lai notiek Tavs labais prāts, kungs, šeit, šodien. Tavā namā, kungs, starp Taviem bērniem, kungs. Dievs, lūdzam, vadi Tu mūs. Kungs, lai kādi apkārt būtu vadītāji un, un lietas, kas mūs, mūs pamudina uz, uz cituriem, uz citām pusēm, uz citiem ceļiem, tās tad lūdzam, kungs, ka mēs ļaujam Tevi vadīt, kungs. Atdodam visu vadību Tev, kungs, un paļaujamies, meklējot Tev, Dievs, ka Tu mūs vadīs visā patiesībā. Dievs, svētais gars, paldies, ka Tu esi šeit, paldies, ka Tu nāc un mūs piepildi. Vēd lūdzu mūs arī turpmāk. Mēs uzticamies Tev Jēzus Kristus vārdā. Amen. Palsībā ceļu tev savu pateicību pienesu. Ak, pieņem to, lai tā augšu plūs, tā kā sada smārša pietroļ tava man skūs. kungs, ka tas ir tavs spēks, kungs, kurš nāk un mūs katru pārveido tavā līdzībā. Kungs, mēs ilgojamies pēc tā, mēs tiešām lūdzam, kungs, ka šai svēta apšanas, kungs, procesā, kungs, Tu, kungs, valdi, Tu vadi visā, kungs, ne mēs izdomājam, kā mums kļūt pareizākiem tās, bet ka Tavs vārds joprojām ir dzīves Dievs, un mēs to lasam un lūdzam, lai mēs arī to saprotam, kungs, mēs to pieņemam un arī pēc tā dzīvojam, Tēvs. Kungs, ka Tavs svētais gars ir tas, kas mūs vada visā patiesībā, kas mums atklāja jaunas un vecas lietas, kas mums, kungs, atklāja Tavus dziļumus, debes Tēvs. Kungs, tāpēc paldies, ka, kungs, Tu esi neizmējams, tiešām ne, neaptverams Dievs Tu esi, kungs, un paldies, ka mēs arī pie Tevs tādu nākam, kungs, un lūdzam, ka Tu mums atklājies, atkal un atkal no jauna, no jauna, Tēvs. Dievs, tas ir Tavs brīnišķīgais darbs pie mums katra. Mēs lūdzam, kungs, ka mēs esam padavīgi Tev, kungs, ka Tu vari mūs tīrīt, ka Tu vari mūs šķīstīt un veidot pēc sava prāta Tavs. Kungs, viss gods un slāv Tev, Tavs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēs drīkstam par Tev aizlūgt? Mēs visnībā tas tāds sautīgā nolūkā, jo mēs jau gribam, lai Dieva vārds ir tīrs un līdz mums atnāk. Ne? <laughs> Tāpēc, piedod, nekas personīgs. Nē. Draudz, lūksim par Matīs, lai tiešām tas vārds, kas ir runāts uz viņu, lai tas atnāk līdz mums tā, kā tas arī ir paredzēts. Un, eh, jā, lūdzam, debes tēvs, mēs šajā brīdī, kungs, arī aizlūdzam tev par Matīs, kungs. Mēs, kungs, pateicamies, kungs, ka viņš ir, kungs, no tevis aicināts. Dievs, ka tu, kungs, es viņam līdzstāvs šo, šo vēlmu, kungs, šo deiksmi tavs dalīties tavā vārdā, kungs, eh, vienmēr un visiem, kungs. Debes tēvs, un ja arī kādā brīdī tās ir kādas, eh, kādas domas vai, ko, vai kādas sajūtas tās, kas eh, neliecina par to, tās mēs lūdzam Dievs, lai to ir tas, kas apskaidro viņu prātu, viņu sirdi Dievs, kas viņam dod atkal un atkal pārliecību Dievs, ka viņš ir eh, īstā laikā un īstā vietā aicināts no tevis Dievs, ka tu esi tas, kas aicina kungs un ne cilvēks. Dabas tās un arī tādā paļajībā, kungs, mēs lūdzam par to, ka tavs vārds, kungs, kas arī šodien skanēs caur Matīs, Dievs, lai tas ir patiesība, kungs, lai tas ir uh, arī as un abās pusēs griezīgs zobens, kungs, lai tas kungs ir, kas Dievs atdala to, kas ir vajadzīgs un kas nē, kungs, ka mēs mm, neklausamies vārdu, kungs, kas tiešām ir mūsu hausīm tikai tīkams. Dievs, bet kas ir no tevis, Dievs? Tēvs, tāpēc lūdzam svētī Matīs, dod viņam, kungs, prieku tajā, ko viņš dara, tās dod viņam pārliecību, kungs, jo tu esi tas, kas aicina. Paldies Tev par to visu. Jēzus Kristus vārdā mēs viņu svētījam, kungs, un uzticam visu Tev. Āmen. Atveriet Bībeli 78. psalmu. Tā būs primāra tā rakstvieta, kur šodien būšu. Bet jā, uzreiz sākumā es gribēju uzdēt jums jautājumu. Kuldīgs draudze. Un, <clears throat> tas ir vairāk draudzē. Jūs esat šodien ciemiņš, tad mūsu lūkšana, lai jūs būtu svētīti. Bet draudzē, jūs esat bijuši svētīti ar to kalpošanu, ka es kalpoju jums ar vārdu. Esat bijuši svētīti. Ja. Un uh, esat bijuši izaicināti. Ja. Vai es jūs ausis kutinu? <laughs> ne, ne, ne tikai. Ne, tas ir tāpēc, ka uh, jebkur citur es esmu ciemiņš, bet šeit ir mans mājas, un jūs esat man ģimene. Uh, un uh, tāpēc arī ne, nedrīkst baidīties tādus jautājumus uzdot, ne? Un jūs man droši drīkstat arī pateikt, pienākt, pateikt. Esiet, protams, žēlsirdīgi. <laughs> Jūs esat vairāk, es esmu tikai viens. Bet gribās nodzīvot to dzīvi un būt primāri uzticamam Dievam. Amen. Un viņa aicinājumam. Un uh, kurā brīdī, ja Dievs grib, viņš var paņemt man nost no, no tām tas liedēm. Un, uh, lai Dieva prāts tikai piepildās. Um, šodien 7.8. psalma apskatīsimies. Um, ja godīgi, te ir tik daudz šajā psalmā. Un uh, ir tāds divas lietas, ko es gribu uz, uzsvērt, un uh, es gribu uh, uz, parunāt šodien par mūsu neusticību un, un viņa uzticību. Uh, es gribu uzsvērt ļoti svarīgi mūsu neusticība un viņa uzticība. Uh, bet sākumā, pašā sākumā es, ir, ir, ir, ir tāds tā kā, es ļoti jūt sirdī, kad šis ir jāpasaka, jāpedalās. Un mēs, tas, ko es gribētu šim salmam pants pa pantam iziet cauri. Es visiem, pie visiem pantiem neizklāstīšu, bet uh, vienkārši paskatīsimies uz tādiem, nu, iziesim cauri pantam, tā kā um, es vispirms izlasīšu, izlasīsim no, no pirmā līdz septītam salmam, tā ir tā kā pirmā daļa, bet tas nav tas galvenais, pa ko es gribu teikt, kā tikai uzrunāt uh, konkrēts cilvēks šeit šodien, un, jo tas ir man ļoti uzrunājis. Tad, tad no 1. no 7. psalmam tas ir sākumā, bet nu viss psalms ir. Un paņem lūdzu to psalmu arī mājās un, un studē un pārdomā, ja tev nav par ko, nav ko studēt, ja tu nezini, ko studēt, un tad pārdomāšu tieši šito psalmu ar iesaku ļoti spēcīgs. Tad, tad no 1. līdz 7. psalmam Asafa pamācība. Klausies, mana tauta, manu mācību, Atveriet savas ausis manas mutes vārdiem. Es atdarīšu savu muti runāju un sakā, ar sakāmiem vārdiem stāstīšu senlaiku mīklas. Ko esam dzirdējuši un zinām, ko mūsu tēv mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem, tā kunga slavenos darbus, viņa spēku, viņa brīnums, ko viņš ir darījis. Viņš ir cēlis liecību Jākabā un devis bauslību Izrēlā. Viņš ir arī pavēlējis mūsu tēviem, ka tā mācām viņu bērniem, lai to zinātu vecākais dzimums. mums bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstīt arī saviem bērniem, lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirst Dievu darbus un turētu viņu pavēles. Tas psalms, protams, turpinās, bet šīs pirmos pants gribētu uzsvērt. Viena lieta, ko psalmists uzreiz šeit dara, viņš ķerās pie lietas uzreiz. Viņš klausies, mana tauta. Viņš šeit uzrunā, viņš šeit, uh, un tas vārds klausies ir Uh, uzreiz, ko, nu, pirmais vārds klausies, un pirmais uzreiz, ko psalmis šis autors raksta, viņš uzrunā tautu, Izraēla tautu. Uh, viņš arī šajā vēsturiskajā momentā ļoti zīmīgs psalms ir to, nu, vēsturiski vienkārši, tāpēc, kad bija dažādi notikumi, mēs vēlāk arī redzēsim, bet uh, uzreiz viņš ķerās pie lietas, viņš klausies. Tas vārds klausies ir atdod savu ausi, uztūnē savu ausi, pievērš savu uzmanību. Uh, klausies. Uh, dod savu uzmanību, tad, tad ja, klausies. Un tas nozīmē vienu lietu priekš maniem, kas dzird šos, šīs lietas, kas ir, ir tīpaši dod savus ausis, nu, tā kā tas vārds, nu, Uh, um, tas nu, atgādina tos, uh, nu, ko Jāņa atklāsums grāmatā, ko bieži atkārtojas, tas, kam ir ausis, tas, tas lai dzird, ko Jēzus saka. Nu, vai mums nav ausis? Nu, mums ir taču ausis, kāpēc Jēzus tādu jucīgu lietu saka, kam ir ausis, tas lai dzird. Uh, Jā, mums var būt ausis, bet vai mēs pievēršam uzmanību tam, ko tiek teikts, ko Dieva vārds mums saka. Un šeit ļoti svarīgi, viņš saka, pievērsiet uzmanību. Un kam pievērsīsim uzmanību? Viņš ķerās uzreiz pie, pie, pie svarīgas lietas. Um, tad viņš uzreiz atzīmē, tas, nu, tas ir būtībā, nu, lai saprast, tas ir būtībā, tas ir kaut kas, kas ļoti svarīgs. Uh, kaut kas, kas ir ļoti svarīgs. Otrais, otrais uh, pāns. Tad, tad atdariet, atveriet savas ausis mut, manas mutes vārdiem. Un es atdarīšu savu muti runai, sakāmiem vārdiem stāstīšu senlaik mīklus. Um, es atdarīšu savu muti runai. Um, viņš saka, tad, tad viņš saka, klausieties, un es neklusēšu, es runāšu. Um, ļoti svarīgi ir neklusēt un runāt. Ļoti svarīgi ir neklusēt runāt. Um, nu, patās bija mums History Makers konferences, un uh, viens, nu, ļoti tūs cilvēks. Man, kad es biju īrijā, mācītājs Džons bija, mēs uzaicinājām viņu, viņš atbrauc. Viņa, nu, komandas cilvēks arī bija šeit, Cliffords, pēc tam vienā svētdienā, bet ar Džonu mēs runājām, un es viņam uzdevu tādu jautājumu, man ir tāda, nu es tā kā pasakoju līdz šad, tad, kas notiek vispār pasaulē, un ir tāda lieta, varbūt esat dzirdējuši par Floridas atmodu, uh, Tampa, Florida, nu, tas bija tāds ļoti, Latvijā viņš ir ļoti daudz un bija tāds mācītājs Tots Bentlijs, viņš ir joprojām cilvēks tāds, bet būtībā ļoti spēcīgi, nu it kā tajā vietā ļoti, nu tāda kustība sākās, kas arī ļoti daudz ir aizskāris mūsu, ir par, nu tā bija, nu traks lietas tas mācītājs darīja, nu būtībā uzsvars ļoti uz dziedināšanām un brīnumiem un dimanti, zelta putekļi, viss tās lietas, kas bija un, Un uh, es viņam prasīju, jo viņš tieši no Floridas, es saku, kā, kā tu, nu, tu, tu redzēji, kas notiek? Kas, kas pastāst vairāk, kas notika tieši Floridas atmodas laikā? Nu, it kā tā Floridas saucamā atmoda, ko cilvēks sauca draudzēs. Pāņemts draudzes tik nenormāli, nu, tik nenormāli bija pāņemts ar to visu, uh, nu, tām visām lietām. Un, un uh, kaut gan, nu, klausoties to, ko sludina tas, tas mācītājs, bija absolūti viennozīmīgi skaidrs, ja tu lasi Dievu vārdu, tev bija skaidrs, ka ir totāli, absolūti, uh, uh, nu, bīstam, ko viņš māca. Ļoti bīstam. Viņam eņģēlis parādījās regulāri, saka viņam lietas, kas ir uh, ah, dīvains. Ja? Un vispār, ja kāds eņģēlis runā, māca citu evaņģēliju, ko Pāvils teica, lai tas ir nolādēts. Nu, bet cilvēks šķietam nu, uztvēr to kā lielo dievu vēstu un aizgāja tāda tā kā ļoti milzīga kustība pa Florinu. Un uh, saucās viņu vēl projām cilvēku daudz, sauc pa Floridas atmodu. Un, un uh, Nu, ļoti daudz, vispār arī Krievi, Krievijā ļoti daudz tas ir aizgājis, ļoti tā mācība ir aizgājis, un, un jūs noteikti viņu zinat, un esat noteikti redzējuši. Un, un, un bija tas mācītājs, un viņš, viņš prasīja, viņš saka, jā, nu, tad, kad visas draudzes, kas sludināja Dievu vārdu, viņas, viņas redzēja vienu lietu, viņas redzēja, ka nav īsti pareizi kaut kas. Un viņi studējot Dievu vārdu, vienkārši reiz varēja pateikt, ka nav, nu īsti nav pareizi. Bet, uh, un ļoti liela daļa mācītāja vienkārši palika klusi. Viņi nerunāja pret, viņi nerunāja par. Viņi palika neitrāli. Viņi vienkārši palika klusi. Viņi nerunāja pret, viņi nerunāja par. Un uh, tas mācītājs teica, un tad, kad Tots Bentlijs viss tā patiesība iznāca par viņu dzīvi, kā viņš bija dzīvojis, tur bija sievietes, naudas, zādzības, tur bija vienkārši trakas lietas aizgāja. Un tā visa kustība būtībā sagāzās. Tikai tāpēc, ka nu, vienkārši iznāca gaismā tā patiesība. Un tad daudz mācītāji teica tā, ha, Nu redz, labi, kad es nerunāju, labi, kad es necietu klusu, labi, ka es nerunāju ne pār, ne pret. Un tad bija kāda mācītāja, un arī Džons tā skaitā, kur teica, tieši tas bija tas iemesls, kāpēc jūs darījāt sliktu un nepareizi. Tāpēc, ka jūs nerunājāt, tāpēc, ka jūs neteicāt. Un bija kāds mācītājs, kurš runāja, kurš sludināja pret, un viņa draudz uzauga, jo visi tie sāpinātie cilvēki vienkārši saprata, tev, tu pazīst Dievu vārdu, tu pazīst Dievu balstu, tu tev ir atšķirtība, tu spēji atšķirt, un viņa aizgāja pie tā cilvēka. Un tieši tas ir tas, ja mēs kaut ko redzam, šis psalmis arī saka, es atdarīšu savu muti, es runāšu. Es atdarīšu savu muti, es runāšu. Ja tu redz kādas lietas savā ģimenē, kādas lietas, ka tu redz, tu nedrīkst sēdēt klus, tu nedrīkst sēdēt klus, tev ir jārunā. Tev ir jārunā. Un kas, ko viņš saka, pa ko tad viņš saka, es runāšu? Es, es atdarīšu savu muti, runāju sakāmiem vārdiem, stāstīšu senlaik Nīklis. Latviešu valdā tulkojums tas ir ā, īsti neprecīzi šeit vietā, jo par ko viņš runās? Trešajā pantā, par ko viņš runās? Ā, tātad, ko esam dzirdējuši un zinām, un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem par ko mēs nedrīkstam klusēt, par ko mēs nedrīkstam būt klusi, par ko mums jārunā. Psalmis ļoti skaidri šeit pasaka, ko esam dzirdējuši, zinām, mūs, ko mūsu tā mums ir stāstījuši. Ko esam dzirdējuši un ko mēs esam zinājuši. Tas man atgādina Mata evaņģēlī 28. nodaļa, ka Jēzus teica, mācīdam tās lietas, ko es jums esmu pavēlējis mācīdam tās lietas. Pa ko šeit iet runa? Šeit iet runa tātad. To mēs neslēpsim viņu bērniem, 4. pants, to mēs stāstīsim viņu piecnesēm. Ko tad mums ir jāstāst? Tā kunga slavenos darbus un viņa spēku un viņa brīnums, ko viņš ir darījis. Ziniet to, ka mums ir uzlikt atbildību. Stāstīt kā Dieva valstība, kā Dieva, Dieva darbs, kā, kā tiks nodots no paudzes uz paudzes, kā mūsu bērni būs tie, kas sekos, kādā veidā. Tikai tad, ja mēs stāstīsim. Tikai tad, ja mēs runāsim. Par ko mēs runāsim? Par viņa lielajiem darbiem. Par viņa brīnumiem, ko viņš mūsu dzīvē darīs. Ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam dzirdējuši, ko mēs esam piedzīvojuši, to mēs stāstīsim. Mēs nedrīkstam tēti, mēs nedrīkstam būt klusi, un lai Dievs mums palīdz neklusēt mājās, stāstīt liecības mūsu bērniem, stāstīt, ko Dievs ir darījis, stāstīt viņu brīnums. Mēs nedrīkstam būt klusi. Kādā veidā, jo redziet, uh, tad, tad tas, ko dzirdējuši un zinam, tas vārds ir, ko esam dzirdējuši un ko zinam, Tas tad mums nav jāstāst, ko mēs neesam dzirdējuši un ko mēs nezinām. Mums jāstāst, ko mēs esam dzirdējuši dzirdējuši un ko mēs zinām. Vai tev ir liecība? Vai tev ir kaut kas, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē? Noteikti ir. Ja tu esi Dieva bērns, tev noteikti ir daudzas neskaitāmas liecības, ko tu vari stāstīt. Uh, un uh, dzirdējuši, Romiešiem 10, 17, teiks, kad uh, ticība nāk no sludināšanas, sludināšana no, no, no Kristus pavēles. Uh, Ordinālā valdā tas vairāk skan tā, ka uh, mēs, mēs tas, tā ticība ceļās no sludināšanas, kad tiek sludināts Kristus evaņģēlijs. Kāpēc ir jāpasludina mājās? Kāpēc ir ne tikai jāstāst, bet jāpasludina? tās lietas, ko Dievs ir darījis. Tas pasludināšana vairs jau nav pat stāstu stāstīšana, tā ir pārliecināta sludināšana. Mēs sludinam, mēs sakam, mēs pasludinam mājās Dieva brīnumu darbs, mēs pasludinam mājās viņa žēlstību, mēs pasludinam mājās, ka Dievs ir uzticams, ka viņš būs vienmēr uzticams. Mums tas ir konkrēti jādara. Pirmkārtām tēviem, mamām arī, mums visiem, kas esam Dieva bērni. Mums tas ir jādara. Vecstāviem. <laughs> Mēs to nedarījām, mums nav attaisnojumi, mums nav attaisnojumi to nedarīt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai Dievs palīdz mums. Un ko mēs zinām, tas nozīmē, tas vārds zinām vispār ir pēc pieredzes, piedzīvotā, ko tu zini. Tu varbūt saki, nē, man nav tik daudz bībeles skolas zināšanas nekas, tev ir, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Vienkārši atceries un sāc stāstīt to saviem bērniem. Sākam stāstīt, so runājam. Jo redziet, te ir 1.3. pantā, ko mēs ko esam dzirdējuši un zinām, un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši. No paudzes uz paudzes, kā tiek nodot Dievu lielie darbi. Tas ir pienākums mums kā tēviem. Kas mums ir jādara? Mums ir tikai jāstāst. Tas ir grūti? Nav. Tas ir neiespējami? Nē. Tas ir iespējami neslēp bērniem, stāstīt mūsu pēcnācējiem, tā kunga slavenos darbus, tad, tad mēs runājam tā kunga slaveniem darbiem, viņa spēku, viņa brīnumus, ko viņš ir darījis. Mēs nedrīkstam atstāt to nevienam citam darīt. Svētdienas skola, mēs domājam tā, varbūt dažreiz svētdienas skola mācīs mans bērns, bērndārs mācīs mans bērns, skolā mācīs mans bērns, bet Dieva ceļus tā atbildība paliek uz mums. Jo Ticiet vai nē, ir kāds, kas mācīs simt punktu tavs bērns un mans bērns. Bet ko viņš mācīs, ko viņš stāstīs, un tas ir ienainieks. Pēc būsim mēs gudrāki. Un vienkārši tas, tā ir liecība, kas mums ir jānodod. Ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs? Ko Dievs ir darījis tavā dzīvē? Lai Dievs mums palīdz, amen? Tēti, lai Dievs mums palīdz. Nevien brīdi es neesmu tas, kas esmu labāks pa vienu no otru, vienkārši es sajūtu brīdinājumu, sajūtu nopietnību. Man ir iekšā nopietnība. Es vienkārši, es bīstos, ka, lai mani bērni pazītu dzīvot Dievu. Tik, cik dzīves viņš ir manā dzīvē, tik dzīvi viņi arī pazīs viņu. Un ja Dievs ir darījis brīnums manā dzīvē, tad viena lieta, no kā es izvairīšos, ir klusēt par tiem. Ziniet, ir tāda lieta, ko nu, ko Klifs stāstīja, varbūt, nu, kad bija mācītājs Klifs, kas runāja. Ziniet, ir tāda lieta, ko es arī sācu es praktizēt mājās, pasludināt Dieva labos darbus, pasludināt viņa vārdu. Vienkārši tam ir ļoti milzīgs spēks. Tam ir ļoti milzīgs spēks. Vienkārši paņem tās rakstvietas, kas ir, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zāļainās gadībās kad nāk briesmas virsū, viņš mani pasargā. Rakstvietas, kuras mēs ļoti labi zinām, vienkārši viņas pasludināt mājā, lai mana istaba dzird, lai mana sienas dzīvoklī dzird, lai dzird mana meita, lai dzird mana sieva, lai dzird, tam ir ļoti liels spēks. Jo šeit, ko, ko romiešiem 10.17 saka, jo no tic, ticība ceļās no sludināšanas, sludināšana no Kristus pavēles. Ticība ceļās, ja mēs pasludinām, ja tu sēdi kluss, nesēdi kluss vienkārši mājās – sludinam, runājam par tām lietām, ko Dievs ir darījis, pasludinam viņus pār savām dzīvēm, pār saviem bērniem, pār savām laulībām, pār situācijām, pasludinam, ka Dievs būs uzticams. Neesam tie, kas vienmēr to mentalitāti, ka mēs esam sakaut, ka mēs nekas neesam. Mēs esam uzvarētāji, Jēzus Kristus vēl spēkā, amen? Ja viņš ir uzvarējis, viņš mājo mūsos, mēs esam uzvarētāji, mēs esam viņā. Un ļoti bieži tas ir, nav jau jāmainās fiziskiem apstākļiem, nav tev jānomaina darbs, jāaizbrauc uz Havaju salām, kur tev viss ir tik spoži un tik ērti un tik komfortabli, un tad tu var teikt, jā, es esmu uzvarētājs. Nē, tu uzvarētājs esi tajā brīdī, kad tu vienkārši tā apziņa, ka atnāk pie mums. Kad atnāk vaļā tā atziņa, ka paga, paga, paga, es neesmu sakauts, es esmu uzvarēts, tāpēc, ka Jēzus Kristus ir manī ka mēs sākam pasludināt, kad nāk tie meli mūsu prātos, tās depresīvās domas vai nomāktības, ka mēs vienkārši arī vienā brīdī sākam arī vicināt to zobadu, <laughs> kaut tikai viņu vicināt, ko Dieva vārds Efeziešiem sastāja nodaļā mums dod, tos Dievu, Dievu gara zobenu, kas mums ir dots, tas ir vienīgais instruments mums uzbrukumam, pārējās visas lietas mums Devs ir aizsardzībai, un nu, uzbrukumam viņš mums Devs ir Dieva vārda, tad, tad tas ir tas vārds, šīs, šī grāmata, kas mums ir dota mūsu latviešu valodā iztulkot. Rakstu vietas, kuras tu esi atzīmējis ar sarkanu vai ar, ar dzeltenu bībelē, kuras tu esi atzīmējis, paņem, viņas vienkārši atver un sāc, sāc vienkārši, kas varbūt muļķīgi izklausās, bet sāc vienkārši viņas lasīt skaļi, pasludināt par saviem bērniem, pasludināt, mani bērni būs ar to kungu, viņi staigās Dievu ceļos, viņi būs ar viņu, ja es Kristus vārdā, es to pasludinu. Garīgā pasaulē tas ienes pārmaiņas, ticam vai nē tam. Ja mēs pasludinām, vienkārši mēs, un arī mūsu ticība ceļās. No paudzes uz paudzes. Zināt, kad ja tu esi glābts, cik no jums jūs esat glābts savā dzīvē, ka jūs nepiedzimāt kristīgā ģimenē? Zināju to, ka uh, es, es ieraudzīju to vienu lietu. Es ieraudzīju to, ka es esmu piedzimis salauztā ģimenē. Es esmu piedzimis, kur māte, tēvs šķīrās, tēvs alkoholiķis, neesmu redzējis viņu savu mūžu. Un, uh, un uh, viss tās lietas, ko es piedzīvoju, kā es uzaugu, viss tās grūtības, kas man bija, un tad Dievs man glāba, pestī man. Un uh, zināju to, kad es, es vienreiz, man, man ar vien vairāk tā patiesība nāk, ka es paskatos uz gloriju, viņai tā nebūs. Un tas nozīmē to, ka svētība nāk no paudzes uz paudziet. Tā Dieva svētība bija lāsts pār mūsu ģimeni. Dievs salauz to lāstu. Manā, ar manu dzīvi viņš ir salauzis un nākošā svētība aiziet par mūsu bērniem. Es pasludinu tās lietas. Es pasludinu ierošinu arī tev pasludināt tās lietas, ka man mūsu bērni viņi ir svētīts dzimums, jo Dievs ir ar viņiem. Pasludināt tās lielās lietas mūsu ģimenēs. Amen. Kāpēc tas ir jādara? Septītais pāns. Lai tie liktu savu cerību uz Dievu. Lai bērni mūsu likt cerību uz Dievu. Un neaizmirst Dievu darbus un turēt viņu pavēles. Iemesls tam ir, kāpēc mums tas jādara. Lai viņi savu cerību likt uz Dievu. Man patīk, ka liecības, ko Dievs darīs mūsu brīdī, viņas patiesas ir tad, kad mēs atzīstam, ka es nevarēju, bet Dievs varēja. Man bija krīze finansēs, Dievs pagodināja savu vārdu. Un bērni dzird caur to, viņi skatās, paga, paga, ir Dievs, ko es varu cerēt, uz ko es varu likt savu paļāvību, ir kāds, kas man sargā, uz ko es varu paļauties. Un tas ir labākais, ko mēs varētu mantot saviem bērniem. Ja viņi to saprast, ka ir Dievs, uz ko viņi var cerēt mums, ja viņi cerēs. Ja viņi cerēs uz mums, mēs pievilsim viņus, jo mēs esam cilvēki. Viņi vilsies, būs kāds brīdis, kad mēs nebūsim viņiem klāt. Mēs nevarēsim visu laiku viņus nosargāt. Viņi pieaug, jums jau daudziem bērni vispār izauguši ir. Viņi aiziet, viņi, viņi, viņi nevaram būt viņam visu laiku klāt. Mēs viņus nevaram visu laiku nosargāt. Uh, lai cik mēs gribētu, bet ja viņi saprot, ka viņi var likt savu cerību uz Dievu, ja viņi to saprot, ja mēs to varam viņiem iedot un nodot šo, tu vari paļauties uz Dievu, jo viņš nekad nepievils tev, nekad. Tad tas ir daudz vērtīgāk nekā mēs viņam iedodam Gucci un Armani drēbes. <laughs> Kaut gan tik un tā, man, man tas arī nekad nav bijis svarīgi, bet un nu, tā būtība, sapratāt, ja? ja viņi liks savu cerību uz Dievu, Un kad viņi neaizmirst Dievu darbus. <laughs> Cik no jums jūs varat pateikt, ka Dievs dara darbus jūs dzīvēs? Ziniet, ko tas nozīmē? Ka viņš ir dzīves jūs dzīvēs. Kāds saka, nu beidz runāt par to Dievu. Kā es varu beigt par viņu runāt, ka viņš ir vienkārši dzīves? <laughs> Tāpēc, ka es, kā es, kā, nu, tā kā, nu, es, es dzīvoju, jūs mani redzat, tikpat dzīvs, viņš ir dzīvāks, viņš ir dzīvs Dievs, kurš ir reāls mūsu dzīvēs, mūsu situācijas, viņš ir reāls. Beidzam, mēs arī dzīvot tā, it kā viņš nebūtu dzīvs. <laughs> viņš dara tās lietas, un tas vārds neaizmirst, ir tas atslēgas vārds, mēs nedrīkstam to aizmirst. Mēs nedrīkstam to aizmirst, jo aizmiršana ir tā lielākā kļūda, ko mēs varam pieļaut. ļoti svarīgi liecināt. Ja tev ir liecība, neslēp to. Lūkšanas sapulcēs vai mājas grupiņās, ja tev ir liecība, viņu ir jāstāst. Ja Dievs ir kaut ko izdarījis tavā dzīvē, liekas, nu, ā, tas ir mazsvarīgi. Nav mazsvarīgi. Jo tā mēs liecinām par to, ka Dievs ir dzīves mūsu dzīvēs. Viņš ir reāls un īsts. Mums nav mirusi reliģija, mēs nesakojam reliģijai. Mēs sakojam dzīvām attiecībām, Dievu dzīvajam Dievam. Dievam kurš ir dzīvs šodien, vakar, mūžīgi, viņš vienmēr ir ar mums. Tas, es nezinu kā jums, bet tas man dod cerību. Tas tā ceļ ticību un cerību, ka mēs apzināmies un ieraugam. Un dažreiz ir vienkārši jāpaskatās, paga, paga, ir jāapskatās mazliet, jāpakāpjās nost un savu dzīvi jāpaskatās no malas bišķiņa. Un saskatīt, tu, Dievs, ko tu dari? Tu dari, tu dari tās lietas. Tu dari lielas lietas manā dzīvē. Neaizmirst, neaizmirst, ko Dievs ir darījis. par uh, to tēmu, viņa mūsu neusticība un Dieva uzticība. Šis psalms ir par to. Tālāk no, uh, es izcelšu vienkārši, ko dara Dievs un ko dara cilvēks. Un šeit tiek runāts par Izraēlu tautu. Bet nekad nedrīkst uh, Ja mēs skatāmies uz Izraēlu tautu, mēs lasam pa viņiem, viņi mums ir kā piemērs. Brīnišķīgs piemērs, no kā mēs varam mācīties un saprast lietas, kā Dievs darbosies un kā viņš strādās pie mums, ja mēs skatāmies uz, uz Izraēlu tautu. Tātad, astotais pāns, lai viņi nebūtu tādi kā viņu tēvi, stūrgalvīga un nepaklausīga cilts Tie divi vāņi stūrgalvīgi un nepaklausīgi cilts. Cilts, kas savā sirdī nebija pastāvīga, kam gars neturējās pie Dieva. Mūsu neusticība un viņa uzticība. Astotais pants stūrgalvīgi un nepaklausīgi. Un tas sirdī nebija pastāvīgi, tas ir tas vārds nozīmē nesagatavoja savu sirdi. Un uh, savā garā nebija uzticami. Redziet, visa pamatā ir sirds, ir tas, kas ir tas svarīgākais. Kur ir mūsu sirds, kur ir tavs sirds, kur ir mana sirds? Garā nebija paklausīgi. Garā nebija uzticama. Ļoti uzreiz jau pašā sākumā Izraela tauta savā garā nebija uzticama ja no āra varbūt skatītos, liekas, viņi nestos upurus, viņi ir uzticami, viss liekas, viņi piltās, viss lietas fiziski. Jūs arī varbūt mēs, mēs nākam uz draudzjā, mēs viss kārtībā. Bet Dievs redz, un viņš šeit garā un sirdī, sirdī uh, nebija pastāvīgi, un tad, tad nesagatavoja savu sirdi, nebija, nu nenodeva savu sirdi būtībā. Neie, neie, neielika savu sirdi tajā visā. Un uh, garā nebija uzticami. 9. pāns. Efraima dēli, kas bija bruņots topiem, atkāpās cīņas dienā. 10. un 11. pants. Viņi neturēja Dievu iecelto derību un liedzās staigāt viņa bauslībā. Viņa aizmirsa viņa darbus un brīnumus, ko viņš bija rādījis, kuru, ko viņš bija parādījis. Iedomājieties, tas 9. pantā Efraima dēli, kas um, kas bija bruņots topiem, atkāpās cīņas dienā. Ļoti zīmīga rakstvieta, jo uh, tad, tad viņi bija bruņoti. Uh, vēstulē Efeziešiem 6. nodaļā Dievvārds saka, ka mums nu, ļoti skaidri pasaka, ka mums ir bruņojums. Mums ir dots. Mums, un, un vispār man tā tēma nu, pēdējās nedēļas ir tāds, ka uh, Es arvien vairāk uzskatu, ka tie ir absolūti meli, ja kāds tev sludina, ka tev kaut kas nav. Ka tev kaut kas ir jāiegūst, tu nesaproti īsti, tev nav. Jo ar svēto garu Dievs mums ir devis visu. Un, jo visu laiku, ja mēs skatīsimies kaut kur nākotnē un domāsim, jā, nu man nav, man vajag, reāli Dievs ir teicis, viņš jau ir devis. Ar svēto garu, kas mājo tevī. Jēzus Kristus ir tavs kungs, tu vari pateikt atklātas Jēzus Kristus ir mans kungs. Svētais gars tas tevī ir zīme, liecība, ka svētais gars, svētai garā to tikai var pateikt. Un ja svētais gars ir mūsos, redziet, vecās derības apsolījums bija Jēzus Kristus, tas, ko vecā derība runāja, par kas nāks, tas būs Jēzus, tas būs Jēzus Kristus, ko Jēzus runāja, būs par svēto garu, kurš nāks. Un svētais gars nāca, vasaras dienā svētais gars nāca kopš tās reizes, kopš mēs piedzimstam, tas ir svētais gars, kas ir tevī. Un jo vairāk es par to domāju, jo vairāk man kaitina tās mācības, kas vienmēr ierobežo cilvēks un pasaka Dievu cilvēkiem, ka jums nav, jums vajag manu mācīt, manu mācību, jums vajag manu grāmatu, jums vajag manu, jums vajag to cilvēku, lai viņš atbrauc, jums rokas uzliek, jums vajag šādu lūkšanu lūgt. Come on! <laughs> es jau vairāk, es gribu, lai šī atklāsme man vispār uznes gaisā, man jumta. <laughs> lai mēs saprastu, ka ar svēto garu viss mums ir dots, un tad, tad Dievs ir devs visu, lai tu varētu pastāvēt, lai tu varētu dzīvot dievbīgi dzīvi. Viņš ir devs bruņojumu, viņš ir devs visu, lai tu varētu dzīvot. Un iedomājieties, un šis ir šeit rakstīts, ka viņiem bija bruņojums, bet viņi kaujas dienā atkāpās. Un tas vārds ir būtībā tik sakauti. Tas ir tā pārfrāzējot, tā rakstot šeit no oriģināla valodā runā par to, ka tad, kad viņiem bija jāuzvar, tad, kad viņiem bija viss iespējamais uzvarēt, viņi zaudēja. Viņi atkāpās, viņi padavās, viņi tik sakaut. Vai tā nav gadījumā mūsu dzīve kādreiz? Šķiet, nu kā, nu kā? Vai mēs skatāmies uz kādiem, mēs skatāmies cilvēku, mēs skatāmies, nu, nu kā, taču, nu, ir tik daudz, taču ir piedzīvojis, nu, kāpēc viņš ir sakauts? Efrem dēli, kas bija bruņos topiem, atkāpās cīņas dienā. Un es domāju, ka 10. un 11. pāns pamato, kāpēc. Viņi neturēja Dievu iecelto derību un liedzās staigāt viņa bauslībā. 11. pāns viņa aizmirsa. Viņa darbus un brīnumus, ko viņš, ko Dievs bija parādījis viņiem. Cik no jums zina, ka Dievs ir uh, derība Dievs? Um, uh, man darbā bija tāda situācija. Zināt, kad uh, uh, nu tāda derība vārds, kā labāk saprast, ir līgums. Uh, līgums. Karīna var arī labi pateikt arī šito. uh, <laughs> tā tad man bija situācija. Iedomājieties, man pazvan viens cilvēks, viņš grib iznomāt Mārtiņa zāli. Nu, viņi saka, mēs gribam jums iznomāt uz ļoti daudziem. Nu, es biju vēl tajā brīdī atbildīgs, tagad man to atbildību nodeva vienam citam. Un uh, viņš, saka, tad, tad viņš zvana, viņš saka, mēs jūsu mazo Mārtiņu zāli iznomāsim vairākas reizes, bet nu, mēs tur nevaram, uh, uh, Eiropas naudas nepiešķir uh, kafijas pauzē, mums vajadzētu, mums tās kafijas pauzes gribam, uh, bet jūs uztaisiet, ka tas, nu, tas uh, cena pa Mārtiņu zāli ir stipri, stipri lielāka. Uh, nu, bet nesakiet, ka tur iekšā kafijas pauzes, un jūs nopērciet. Un nu, es tur kaut kā, viņš man zvan, viņi man to saka, viņi man to stāsta, un es tāds, uh, jā, jā, un es saku, nu, un uh, es teicu, pēc tam iedevu juristam uztaisīt līgumu. Jurists vienkārši uzrakstīja, nu, Mārtiņas dāls cena. Nu, tur vienkārši viņi pa telefonu mēģināja man stāstīt kaut ko gudri, un es saku, nu, bet nu, man vienkārši līgums būs jāsastāv. Tad, tad cena pa Mārtiņas dāli tik un tik. Jurists uztais līgumu, pēc tam pienāk viņiem pirmā, pēc kaut kādiem vairākiem mēnešiem pienāk brīdis, kad viņiem vajag to mātiņu zāli. Viņi pienāk un saka, nu tad mūsu kafijas pauz būs, ja, nu, nu es biju atvaļinājumā. Un nu, tas, kas struktūrienības vadītājs, viņš paņem līgumu, protams, nu ko, ko viņš ņem? Viņš ņem līgumu, kas rakstīts. Mātiņu zāles cena 19 eiro plus PVN. Nav nekāda kafija te minēta. Sorry, nebūs. Kā? Mēs taču runājām, kāpēc? Te ir runa par līgumu te juridisks attiecības. Un Dievs ir nevis mutiskiem vārdiem, kaut ko sarunājām, pēc tam pienāk brīdis, kad ir, o, kad ir jādara. Tāpat arī ļoti, nu, ļoti ja, ja tu esi juridisks cilvēks, ļoti uzmanies, ko tu paraksties. Jo to, ko jūs sarunājat, ļoti bieži ir vienkārši neatceros. Es tā teicu? Nē. Tāpēc ir līgums, ir rakstisks, ir līgums, ir, ir abas puses apusējas attiecības. Un Dievs ir uh, juridisks <laughs> Dievs, Dievs ir līguma, tas ir tātad derība Dievs. Tātad ir divas puses, ir Dievs, ir mēs, ir cilvēki. Nu, vispār kā cilvēce. Ir divas puses un derība, ko Dievs slēdza. Atcerieties, uh, Šīlo kalnā, kalnā ar mūzu bija starp cilvēkiem un Dievu. Un šeit mēs lasam šajā psalmā, ka Dievs savu pusi pildīja simtprocenti. Cilvēks savu pusi nepildīja. Un uh, tas ienes sakāvu, jo Dievvārds jau to brīdināja. Viņš saka, ja tu nepildi tos baušus, ja tu nepildi to juridiskās savu līguma pusi, tad iestājās nu, sankcijas, iestājās sots par to. Uh, Un tad arī ir 8. 9. pantā, kad mēs esam stipri, ka mums ir stopiem, kad tad mums jāatkāpjās cīņas dienā. Un tad, tad viņi neturēja, neturēja 11. pants, ne, 10. pants, viņi neturēja Dievu iecauto derību, tātad to derību, ko Dievs bija noslēdzis, tos lī, to līgumu, ko bija noslēdzis, liedzās staigāt viņa bauslībā. Liedzās staigāt, tas vienkārši atsacījās staigāt, viņi pieņēma savu izvēlu pār visu. Ah, viņa darbs un brīnums, jo viņš bija parādījis. Un ah, viņa aizmirs. Ah, ko viņš bija parādījis, tos brīnumus viņa aizmirsa. Un, ja godīgi es varu uzsvērt, tās ir reāls briesmas, ja, kad mēs aizmirstam tās lietas, ko Dievs ir darījis. Tās ir ļoti liels briesmas, un tas ir ļoti nopietni. Tā aizmirst, ja mēs aizmirstam, ko Dievs ir darījis, tad ļoti bieži ienāk, jo mēs lasam tālāk, nav laika, lai viss iedziļināties, jo tas nav tas svarīgākais šeit katrā pantā, arī šeit iedziļināties svarīgākais tas, ko, uz ko iet šis plāns, šī, šī vispār 7. 8. psalms, uz ko viņš iet. Uh, ja mēs aizmirstam, ko Dievs darīs, tad ienāk viennozīmīgi ienāks viena tāda lieta kā kurnēšana, ienāks neticība, uh, un ļoti bieži pat var ienākt zaimi, Cilvēks vienkārši sāk zaimot Dievu. Ja mēs aizmirstam, tad, tad uzmanīties, aizmirst, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Kāpēc Pāvils, kad rakst, viņš saka, kad jūs nākat savās lūkšanās, nāciet ar pateicību vispirms. Kāpēc tas tā ir? Esat domājuši? Bet, kad ja mēs pasakamies, tas nozīmē, mēs atceramies. Mēs nevis nākam ar to, ko mums vēl vajag, bet mēs pasakamies, par ko mēs esam jau saņēmuši un mēs nākam priekš, Dievu priekšā ar pateicību. Tāpēc pateicība ir ļoti svarīga, ka mēs nākam Dievu priekšā. Tas mums palīdzēs neaizmirst. Tad, kā tu vari pasargāt sev no aizmir aizmiršanas? Es pateicīgs. Novērtē. Pateicībai otrs vārds ir novērtēšana. Novērtēt, pateikties, izvērtēt, ko Dievs darīs. No 12. līdz 16. pantam tā ir tāda sadaļa, es viņā neiedzināšos kā tikai to, kad 13. pants runā, nu tad 12. pantā ir viņa tēva priekšā, viņš bija darījis brīnumus, tad, tad viņa tēva priekšā viņi bija redzējuši, ko Dievs bija darījis. Un šeit iet runāt par to Ēģiptes iziešanu, par šeit runā tas autors, viņš saka, tātad tas, ko tēvi bija aizmirsuši, bija tas, ko Dievs viņiem bija rādījis, bija iziešana no Ēģiptes un tos lielos brīnums, ko viņš rādīja. Tātad pirmais pāršķēl jūru, uh, Um, pēc tam bija 14. pāns, bija tur ir vadība, iet runa par vadību. Um, skaidri ūdens tuksnesī, tas ir neiespējams lietas un padzirdīšana, pabarošana. Tad Dievs apgādība. Tās lietas, ko viņi redzējuši. Un mēs varbūt skatāmies uz to uh, un domājam, nu tas bija Izraels, bet kā ir ar tevi un kā ir ar mani? Tieši tas pats iet runa par mums arī šeit. Tieši tas pats, tad uh, pāršķīla jūru tavā priekšā viņš to ir darījis, ka tu to esi redzējis un tu to zini. Uh, To tu nedrīkst aizmirst. Dievs tev ir, ir vadījis, tu esi sadzirdējis Dievu vadību. Tu esi sadzirdējis, Dievs tevi ir vadījis. Un Dievs tevi vada, tur, turiet runa par to mākonu un uguni naktī un mākonas dienā. Tā ir vadība, tā ir svētā gara vadība tavā dzīvē. Tad, tad nākošam ir skaidrs ūdens tuksnesī, tas ir tad, tad pat visneiespējamākās lietās Dievs izdara iespējams tās lietas. Tu esi piedzīvojis neiespējams lietas. Tu esi redzējis, kā Dievs pagodinās, kur vienkārši likās absolūti nulu varianti. Manā dzīvē tāds ir neskaitāms reizes neiespējams lietas, un Dievs pagodina savu vārdu. Mēs tieši to pašu esam piedzīvojuši. Bet 17. pāns raksta, bet tie joprojām grēkoja pret viņu, sacēlās pret visaugstāko tūkstnesī. Astoņpadsmitā, viņi kārdināja Dievu savās sirdīs, prasīdam barību pēc savas iekārs. Un, un 19. pants, un viņi runāja pretī Dievam sacītām, vai Dievs var klāt galdu tuksnesī, redzi, viņš gan ir sitis klinti, ka izticēja ūdens un plūdu strauti, bet vai viņš var savai tautai dot arī maizi un gaļu? Uh, un šī tā attieksme Dievu priekšā, no kuru mēs noteikti izvairīsimies kā kuldīgs draudz, amen? Un tā ir tāda, ka tad, kad tu zini, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, un tu tam vienkārši, nu, Tas ir kā tāds spītīgs bērns. Es tāds biju, es atceros. Mamma man uzdāvināja kaut ko ļoti dārgu, bet es gribēju kaut ko citu. Un tad, kad viņi man ienes to dāvanu, es atceros, es dabūju kārtīgi pērienu. <laughs> viņi ienes to dāvanu, un es pateicu, no nu, aizmet pa gaisu to dāvanu, un es, es gribu to! Uh, <laughs> ko es dabūju? Tas ir tā, ir tā attieksme. Kad mēs pasakam, mēs būtībā uzspļaujam, zinām, mērā uzspļaujam uz Dievam, ko Dievs ir darījis, mēs sakam, man vajag šito. Mums ir jāuzmana. Mēs, mēs nedarīsim tā, amen, draudz. Es vienkārši esmu pārliecināts. Te ir runa par to, ka mēs aizmirstam. Ja tu aizmirsti tās lietas, ko Dievs darīs, tad tu šāds arī sāc palikt. Ka tas, ko Dievs izdarīs, tos brīnums tavā dzīvē izdarīs, tas vienkārši liekas tīrais puteklis. Dievs dod man vēl un kā man kaitina tās mācības un tie mācītāji, kas sludina tās lietas, ka Dievs tev kaut ko ir parādā. Iedod desmito tiesu, iesēj sēklu šeit, iemet šeit, ja, tūkstot, tev būs desmit tūkstoši. Un tad, zinām, mērā, ā, tad cits padomā, ā, es iemetīšu tūkstot, Dievs man būs parādā desmit tūkstoši. Iemetīšu desmit, viņš man simtīti. Uh, Dievs neko nav mums parādā. Amen. Amen nekad mēs, mēs kā draudz kuldīgam, mēs to apzināsimies, amen. Dievs mums nekad nav parādā, ja mēs saprotam, ka viņš nav mums parādā. Un tad mēs saprotam, ka viss, ko viņš ir devs, tā ir milzīga žēlstība. Tāpēc mēs svētdienās ceļam rokas un slavējam Dievu, amen. Paldies Tev, Dievs, par Tavu žēlstību. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, Dievs. Nekad nepieprasīsim Dievam kaut ko tā, it kā viņam tas ir jādara. Ja viņš to dara, mēs pateiksimies Dievam. Amen. Un ja kaut kas nenotiek tā, kā mēs gribam, mēs teiksim, Dievs, lai tavs prāts notiek. Jo es zinu, ka tu esi labs. Es zinu, Dievs, ka tu esi labs. Un ja es to nedabūju, to, ko es gribu šajā brīdī, es zinu, ka tu esi labs, Dievs. Amen. 32. pāns. Vienkārši iziešu vēl pārstādumu lietu. 32. pāns. Tad mēs lasam šajā nodaļā, redzam divas lietas, ko es redzu. Ir Dievs ir uzticams, cilvēks neusticams. <laughs> Vienkārši Dievs visu laiku, ja tu mīzli šo psalmu, Ko tu redzēsi, kad Dievs ir dara vienalga, viņš dara labas lietas, un cilvēki turpina un turpina grēko. 32. prāns. Uh, tomēr viņi grēkoja joprojām un neticēja viņa brīnumu darbiem. 36. pāns. Bet viņi liekulīgi krāpa viņu ar savu muti un meloja viņam ar savu mēli. 37. pāns, jo viņu sirds nebija cieši saistīta pie viņa, un viņi neturējās uzticībā, uzticīgi pie viņa derības. 40. līdz 43. pāns. Uh, Cik reizes viņi to kungu nekaitināja tuksnesī un neabēdināja viņu tuksnešainā vietā. Viņi kārdināja dievālažu no jauna un sāpināja Izraels svēto. Viņi nepieminēja vairs viņa spēcīgo roku, nec to dienu, kad viņš tos izglāba no apspiedējiem. Kad viņš savus zīmes rādīja Eģitē un savus brīnums coāns, brīnums coāns klājumā. Tātad kārdināja, sāpināja, ierobežoja, kaitināja, uh, No nu, 44. līdz 54. pantam tā ir Ēģiptes iziešana šeit, ko, jā, nu tas, kā Dievs viņus vadi, vadīja vienalga par spītam visam, viņš viņus vadīja. Tad 5. līdz 6. pantam absolītais zemē, kā Dievs viņus ieveda. Um, pie 6. pants atkal, pie 6. pants, taču viņi kārdināja un kaitināja Dievu to visaugstāko un neievēroja viņa liecības. Pēc septītais pāns. Viņi novērsās un kļuva neuzcīgi kā viņa tēva, viņa sabrukā atslābis viltīgs stops. Viņi sarūktināja viņu ar saviem elku kalpiem un kalniem un sadusmoja viņu ar kalpošanu augstienēs saviem elku tāliem. <laughs> Vienkārši. Tieks ir visu laiku uzticams. Cilvēks visu laiku neusticams. Tātad tā derība, pa ko es runāju. To derību, ko cilvēks noslēdz ar, Dievs noslēdz ar cilvēkiem – tā derība. Tas, kur mēs ļoti bieži arī uzskatām, ka mēs esam daļa no tā. Tas ir tas šīlo kalns. Tas ir tas kalns, kur Dievs nāca mūzim, deva bauslību, viņš deva baušus, viņš deva dari šito, šito, un tu būsi svētīts, ja tu nedarīsi, tu būsi nolādēts. Un mēs redzam visu caur šo vēsturu, ko autors 78. psalmā viņš raksta. Viņš saka, viņi bija, Dievs bija uzticams, Dievs viņu svētīja, vadīja, darīja, darīja. Viņi neusticam, neusticam, neusticam. Un ja mēs paskatāmies uz to visu, mēs varam saskatīt, ka mēs visi esam tie tādi paši. Amen. Uh, mēs visi esam tādi paši un uh, mēs varam nosodīt Izraēlu tautu, bet kā mēs paši dzīvojam? Jo, diev, ja Dievs ir nemainīgs vakar, šodien un mūžīgi, kā mums ebrejiem 13.8 saka, tad kāda ir mūsu cerība? Kas mūs izglābs no šīs nolemt nāvē nolemtās miesas? Mums ir jāpāriet no šīlo kalna uz Cijāns kalnu. Un šeit sāk notikt mājiņa, pārmaiņa. 77. pāns. Ļoti zīmīgi šeit. Viņš atmeta Jāzapa telti un neizraudzīja sev vairs Eiframa cilti. Bet iz, un 68. pāns, bet izredzēja Jūdas cilti, Cijāna kalnu, kas viņa mīž bija kļuvis. Šeit ir ļoti zīmīgi rakstiet lai mēs saprastu. Tātad, ja tevi nospiež tavu neusticību, ja tu saki, kas man izglābs no šīdās miesas, kas visu laiku šķietam nepaklaus Dievam, ir vien brīdi labi, otrā brīdī nav, ir vien brīdi labi, mēs augšā lejā, augšā lejā, mēs šķietam, gribam pilnīt baušas, mēs gribam Dievam paklausīt, mums ir savi likums, kurus mēs sacinam, bet mēs vienkārši visu laiku rītam. Kāds ir šeit tāds cilvēks, kas zina, kad ir neusticams bijis Dievam, kas zina, kas zina, kad mēs, mēs neesam uzticami. Es nepildu visu pilnīgi. Mums ir jāpāriet no šīlo kalna, kur Dievs mūs aicina uz Cijāns kalnu. Ļoti būtisks šeit Dievs pasaka, tātad Eifraim viņš atraidīja un viņš izredzēja Cijāns kalnu. Šeit ir runa par jaun, derības maiņu. Derības maiņa. Un tā ir tā derība, kurā mēs esam tagad. Un uh, jaunā derība, kāpēc ir vecā derība un jaunā derība Bībelē? Vecā derība ir šis šilo kalns, <laughs> un jaunā derība ir Cijāns kalns. Cijāns kalns, ziniet, kas pa Cijāns kalni ir? Kur Jēzus Kristus nomir pie mūsu grēkiem, Jeruzālēm. Un šeit ienāk Jēzus šajā visā stāstā. Ja mēs palikt tikai mēs, Dievs un cilvēki, mēs nekad netikt līdz galam. Iesais 42. nodaļa. Atstājiet pieturzīmi. Ir ļoti svarīgi, ka mēs varu izteikt to līdz galam, mazliet pacietieties. Un ja jūs uzreiz varbūt nesaprotat, vienkārši pārdomājiet tās lietas, jo es nepretendēju šeit pilnībā viss, vienkārši šeit ir vairākas prediķi par šo tēmu, bet uh, <clears throat> 42. nodaļa iesies grāmatā no 1. līdz 9. pantam. Redzi, Tas ir mans kalps, ko es neatlaižu, mans izredzētais, pie viņa manai dvēselē ir lampatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. Viņš nebreiks un netrokšņos, un viņa balsi nedzirdēs uz ielas. Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlošu degli viņš neizdzēsīs. Uzticīgi viņš darīs zinām tiesu pēc patiesības. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību ir zemes. Jūras salas jau cer uz viņu norādījumiem. Tā saka Dievs tas kungs – kas radīs debesis un tās izplājas, kas cēlis zem ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvašu cilvēkiem, kuri tur dzīvo, un garu tiem, kas tur mīt savās vietā, visās vietās. Es tas kungs tevi aicināju taisnībā, ņēmu tev pie rokas un pasargāju un tevi iecēlu par derību tautājiem, par gaismu citām tautām, lai atvērtu acis aklējiem un atsabinātu apcietinātos no cietuma Tos, kas sēd tumsībā, es esmu tas kungs, tas ir mans vārds, savu godus citam nedošu, nedz savu slavu elkiem. Redzi, agrākie pavēstījumi piepildīt, es jums dodu jaunus, un pirms tie piepildās, es jums tos jau pasludinu. Šī 42. nodaļas daļa ir mesijāniskais, mesijāniskā vieta. Jesai, sākot no 40. nodaļas uz priekšu, tu pastudēsi, viņš redz mesijāniskas lietas, viņš redz uh, viņš bija stipri vēl pirms Jēzus atnākšanas, bet viņš redz, viņš garā redz, viņš redz, viņam Dievs atklāja to, kas notiek debesīs starp tēvu un dēlu. Jēzus Kristus, Kristus starp citu, daudzi sludina un māca tādu nepatiesību, piemēram, kā mormoņi, ka Jēzus Kristus radās tikai tad, kad viņš piedzima. Jēzus Kristus jau bija krustās, pirms pasauli tika radīta. Jāņa atklāsums grāmatnā 13. nodaļā tas rakstīts. Un Pēter 1. nodaļā 20. pantā ir rakstīts, ka Jēzus Kristus jau bija tas, kurš bija krustās sists jau pirms pasaules radīšanas. Tad, tad jau, jau tajā laikā, kad bija Jesai, bija Jēzus un Tēvs un Svētais Gars, trīsvienīgais Dievs jau bija. To mēs nedrīkstam aizmirst. Jēzus neparādās tikai jaunajā derībā. Un šeit tiek runāts par ko? Šeit šajā pirmajā, no 1. līdz 9. pantam ir runāts par Jēzu, jo Mata evaņģēlī 3. nodaļā un 17. pantā un Mata evaņģēlī 17. nodaļā 5. pantā atspoguļojas to, ko Jēzus saka, šis ir mans kalps kalps, šis ir mans izredzētais, uz ko man ir labs prāts. Šeit ļoti tieši un ļoti skaidri tiek runāts par Jēzu Kristu. Šeit noteikti derības maiņa. Dievs atmet bauslību, nu, to šilo kalnu viņš atmet. Uh, viņš atmet to derību, kas bija mūžīgs starp Dievu un cilvēku, kur Dievs vienmēr uzticams, cilvēks nekad neuzticams, un viņš noslēdz jaunu derību. Un kā derību viņš noslēdz? Starp tēvs noslēdz ar dēlu Jēzus Kristu. – 67. pāns apakaļā psalmā. Viņš cēla savu svētnīcu līdzīgu augstajiem kalniem un tik spēcīgi kā zemi – kurai viņš mūžīgus pamatus bija licis. Ordināla valdā šeit ir, kad kurai pamati jau bija likt mūžībā. Ziniet, ka tas templis un uh, uh, sajiešanas telts bija kā atspūgs tam, kas bija reālais, patiesais. Tas ir iet runa par Jēzu. Un uh, <clears throat> tā tad mūsu ikdienā, 70. pantā, 70. pants, Tad viņš izraudzīja Dāvidu, savu kalpu, un ņēma viņu no avju laidariem. Um, šajā vietā ienāk Jēzus Kristus. Ja mēs būtu atstāti, ja mēs būtu atstāti, tikai mēs pildam bauslību, pildam bauslību, tad mēs esam pareizās attiecībās ar Dievu, šajā derībā starp Dievu un cilvēkiem. Mums nebūtu cerības. Jo ja, romiešiem vēstulā trešajā nodaļā ir konkrēti pateikts, kas mēs esam. Ka mēs visi esam atstājuši Dievu. Mēs visi esam atkrituši. Neviens nemeklē Dievu. Tā ir patiesība par mums cilvēkiem. Ja Dievs nenāktu, ja Dievs nebūtu ienācis tavā dzīvē, tā nebūtu viņa ā, pirmā izvēle, tu nekur netiktu. Un lai tas dod tev cerību tavās attiecībās ar Dievu, ka pirmkārtām Dievs ir nācis tavā dzīvē viņš ir glābis, viņš ir noslēdzis savu derību starp tēvu un dēlu, noslēgtā derība, kas ir jaunā derība, Jēzus Kristus asinīs, kas ir noslēgta. Uh, un uh, šī derība, tad, tad abas divas puses ir uzticams mūžīgi. Kā mēs tajā visā ieejam? Ticībā. Kā mēs varam saņemt svētības, kā mēs varam saņemt, uh, ir Kā mēs varam to piedzīvot, visu to, ko Dievs mums sola? Kā mēs varam piedzīvot Dievu svētību savās dzīvēs? Kā mēs varam piedzīvot to paklausību? Kā mēs varam izmainīties, ja mēs ejam tikai ticībā? Mēs saņemam, pēc nāves nāk mantojums, ja es Kristus nomir, viņš deva mantojumu svēto garu. Un tā atslēga vairs nav mums šajā brīdī pildīt baušļus, censties piepildīt baušļus kārtējos un konkrētos. Visu laiku censties likumiem paklausīt, pildīt. Bet mūsu uzdevums tagad ir iet mazumā, lai Jēzus iet vairumā. Lai mūsu vēsts, kas tiek sludināti, Jēzus centrēta. Lai nav, ka cilvēkiem mēs, kā cilvēki, tikai cenšamies pildīt, darīt, darīt, darīt. Mēs cenšamies darīt, tas ir nebeidzams stāsts. Tā ir, tā ir tāda vieta, uz ko mēs uzkāpjam, mēs nekad nevaram nokāpt. Mēs skrienam, skrienam, skrienam. Tas ir kā tas ritens, kas, ir, kas iet tikai par īņķi. Un tu vienkārši skrien, skrien, tu nekad nevar noskriet līdz galam. Tu visu laiku skrien, tu centies piepildīt, tu centies izpatikt Dievam. Un vienkārši paliek ar vien smagāk, paliek ar vien smagāk. Bet, kad nāk Jēzus, kad iestājās tajā vidū, kad viņš tiek pa, no, parādās, mainās pilnīgi viss. Mainās pilnīgi viss. Jo Jēzus Kristus bija uzticams. Dievvārs to saka, tu to zini, ka viņš bija uzticams līdz galam. 100% piepildīja. Visu tavu nepaklausību viņš piepildīja. Viņš piepildīja visu, bauslību, visu. Tagad tu vari likt savu cerību uz Jēzus Kristu. Amen. Praktiski lai Jēzus ir tavā centrā. Tas, ko viņš ir darījis. Un mani tas iedrošina kādā ziņā. Man tas iedrošina turpināt un iet uz priekšu. Ir notikusi šīs izmaiņas, ir notikusi šī Dievs atmeta Šilo kalnu. Viņš izredzējis Cijānas kalnu. Un uh, es nekad negribu aiziet tālu prom no krusta no tās vietas, ko Jēzus manā dzīvē izdarījis par mani nomirdams pie krusta. Un es saku, un tas, ko mums ir jādara, ir pavisam vienkārši. No šo es noslēgšu. Vecajā derībā Mūzus, atceraties, viņi ienāca tuksnesī, un es par to jau sludināju šeit reizi, ka mums nav vairs jāsit klints, mums ir jārunā uz klinti. Un uh, bija tāds stāsts, kad Izraēla tauta ienāca tuksnesī, viņiem nebija ko dzert, viņi slāpa, viņi sāk kurnēt uz Dievu, sāk bļaut uz Dievu, ā, Dievs, ko tu mūs taisi izvedz, lai mēs te mirtu? Un Dievs saka mūzums, sit klinti, sit klinti, un viņš sita un nāca ūdens. Un uh, pagāja kaut kāds brīdis, un atkal Izraēla tautai kļuva, viņi pienāca par brīžu, atkal nav ūdens. Uh, Un uh, tauta atkal kurna un saka, ko mēs te esam atnākuši tuksnesī nomirt un nā, tur kurna. Un, un Dievs mūzums saka šajā reizē runā uz klinti. Bet ko mūzes izdara? Viņš sadusmojās un viņš sito klinti ar savu zizilu. Ūdens iznāk, tauta padzerās, bet mūzum Dievs saka tikai tāpēc, ka tu man šajā brīdī nepaklausī, tu apsolītajā zemē neieiesi. Vienmēr Mūzes pazaudēja iespēju iet apsolītā zemē, vienu no nepaklausību. Ka viņš šajā brīdī, un tas ir svarīgi, kāpēc? Tāpēc, ka redziet, klints ir Jēzus Kristus. Viņš tika sists. Vienreiz. Jēzus Kristus ir krustā sists vienreiz par visiem grēkiem. Ir, ir baznīca, kas māca, kad Jēzus Kristē krustā sists katru misi. Tā ir nepatiesība. Jēzus Kristus ir krustāsis tikai vienreiz. Un ko tagad Dievs mums pavēla? Tad, kad tev kaut kas trūks, tad, kad tev ir, tad, kad tu nepiedzīvo, tu nesit sevi, tu nesit nevienu, nesit, bet runā uz klinti. Jaunajā derībā Dievs mūs aicina uz attiecībām, uz to, ko Dievs bija patiesībā mūs radījis. Ka viņš bija radījis attiecības ar dzīvo Dievu, sarunas, tev kaut kas trūks, tev kaut kas nomāc, runā. To saukt arī pa lūkšanām. Es to sauc par runāšanos ar Dievu. Mēs apzināmies, Dievs man trūks, man nav, man vajag, Dievs, es gribu dzīvot, es gribu atzīt, es gribu atklāt. Amen. Šīs dienas tēma galvenais ir, lai tu saprastu <laughs> no šīs dienas. Daudz, kas bija runāts, bet galvenais, pārdomā šos vārdus. Viņš bija uzticams, mēs neesam uzticami. Ja tu godīgi var pateikt tā, pēc šī vārda, tu, ja tu var nonākt pie šīs atklāsums savā sirdī patiesas atklāsums, ka viņš ir uzticams, es neesmu uzticams. Ka šajā brīdī man ir vajadzīgs kaut kas vairāk nekā es pats. Un tad tu apzinies, ka Jēzus Krists ir tas, kas tev ir vajadzīgs – ka tavās attiecībās viņš paliek kā starpnieks. Šeit sāk parādīties, kāpēc ir vajadzīgs starpnieks. Jo, ja paliek Dievs, kurš ir visu laiku dar, pildu savu, savu pusi, un ir cilvēks, kurš visu laiku nepildu, mums sāk palikt vajadzība pēc, pēc, pēc starpnieku. Un šis starpnieks ir Jēzus Kristus. Un viņš ir vienīgais, kurš ir cienīgs būt starp mums un starp Dievu, starp tevi un starp Dievu. Ne mācītājs, ne priesters, neviens nav var būt starp tevi un starp Dievu. Neviens. Tikai tu un Dievs un Jēzus Kristus pa vidu, kurš ir starpnieks starp tevi un Dievu, kurš pats ir svēts, kurš pats ir pilnīgs. Amen. Nāciet, slavētāji. Es gribētu dziesmu nodziedāt slavēšanas dziesmu. Par Jēzu. <laughs> Um, par šo jauno derību es domāju, es, um, tā ir mana aktuāla tēma. Arvien vairāk un vairāk šo derību papstiprināt arī rakstos, ka tas tā ir. Um, jo derības ir, Dievs ir derība Dievs, tikai derība Dievs. Ir līgums, ir konkrēti nosacījumi konkrēti nav gaisā izpūst kaut kādu noteikumu, kur mēs nezinām, maldamies. Ir konkrēti noteikumi, ko Dieva vārds mums atklāja, kā mums būtu dzīvot, kā mēs varam iegūt. Un, ja tā, un tāpēc tā centrā jābūt visu laiku Kristum. Jēzum jābūt centrā. Amen. Un, uh, paldies Dievam par Jēzu. Šeit parādās to, ka cik, cik, no, cik viņš mums ir vērtīgs mēs nevaram. Nav tā, ka mums ir tā kā bērnam, ja, jābūt kaut kādam, nu, mums bija tāds stumjams uh, sunīts, ja, kur cilvēks, tā kā, nu, Glorija sāk mācīties staigāt, un tad vienā brīdī viņa aizmet, jo viņa sāk staigāt. Ja es nav šis stumjamais sunīts, kurš tev vajadzīgs ir tikai, lai tu kaut kādā brīdī pēkšņi varētu sākt tāpēc pats staigāt, un tad tu aiziet patstāvīgs. Nevien brīdi, ja es ir reāli visa tava cerība. Visa mana cerība un tikai tāpēc, ka viņš ir piepildījis. Ja tev kaut kas trūkst, Dievs, es, es nevaru piecelties no rītiem, lai pavadītu laiku ar tev. Es, ne, es, es nevaru lūgt, man nav ticības. Ja es tajā pusē visu ir izdarījis, viņš ir, tad mēs sakam, Dievs, lai es eju mazumā, tu eju vairumā. Nāc dzīvo, tu esi manī, dzīvo caur mani. Lai Kristus dzīvo, mums nav jāimitē Kristus dzīve. Mums ir jāļauj, lai viņš dzīvo caur mums. Amen. Debes Tēvs, paldies Tev. Dievs paņem visu, ko cilvēks runā, Dievs paņem to visu nost un atstāja to, ko Tu esi runājis, Dievs. Un šodien mēs gribam pateikties Tev, Dievs, ka pirmām kārtām Tu vienmēr esi uzticams. Tu vienmēr esi uzticams. Dievs, mēs neesam uzticami. Dievs, un mēs nevaram arī sēdēt šeit un attaisnoties, Dievs, jā, nu tādi mēs vienmēr būsim, Dievs, mums nav cerība, Dievs. Dievs Bet tu esi teicis, Dievs, tu esi nācis, tu esi piepildījis šo derību. Tu esi piepildījis, Jēzus Kristu, visu tēvu gribu simtprocentīgi, visus baušus tu piepildīji gan domās, gan sirdī, gan, gan, gan ar savu prātu, ar savu spēku, tu mīlēji Dievu, tu piepildīji pilnībā visu. Un tu esi mūsu starpnieks starp tēvu un mums, Dievs. Dievs. Tāpēc Jēzus Kristus tev lūdzu šajā brīdī, Dievs, ka lai mūsu neusticība iet mazumā, un lai Tavu uzticību mūsu dzīvēs iet vairumā, Dievs, lai mēs varētu nomirt, Dievs, nomirt šim, šai pasaulē, nomirt savām vēlmēm, Dievs, nomirt savai miesai, Dievs, svētā gara spēkā, Dievs, lai mēs to varētu darīt, lai šī patiesība mūsos sāk mājot un lai tā ienes dzīvību, Dievs lai nenāk atkal kārtējie baušļi, noteikumi, kurus mums ir jāpild, kurus mēs varam kādu brīdi pildīt, bet mēs neaizpildam viņus līdz galam, Dievs. Un Dievs sargā mūs arī no tādas attieksmes, kad ja mēs esam kaut ko izpildījuši, ka, ka mēs esam cienīgi, Dievs. Jo, Dievs, Tu jau redzi, kungs, kad viens pārkāpts bausls ir lausts, bausls pilnībā, visi ir lausti, Dievs. Un tu vēl nāci, Dievs, tu, tu ja es teicu, ka tad, ja pat tu domās grēko, tas jau ir bauslības pārkāpšana. Dievs, mums nav cerības, Dievs. Iet to ceļu, kā pa tām trepēm, lai pildītu baušas un izpatīt Tev, Dievs, ar saviem darbiem, Dievs. Mēs nevaram to darīt ticībā, Dievs, mēs varam izpatīt, Dievs. Ticībā, kas ir paļaušanās uz Tev, Dievs. Ja mums kaut kur trūkst, mēs varam runāt uz Tevi dzīvēs, Dievs. Es dzīvo klinti. Mēs runājam, Dievs, uz Tevi. Mēs runājam, Dievs, lai nāk šī dzīvā ūdens, Dievs. Tu esi aizliedzis sist šoreiz, tu esi teicis, lai mēs runājam. Dievs, klīns ir viens, un tas ir Kristus, Dievs. Un mēs runājam, ka šī dzīvība, kas maina pilnīgi visu Dievs, aizdzen prom viss uh, nosērējušos ūdeņus, kas aizdzen, kas ienes dzīvību, kas ienes veselību, kas ienes garīgu veselību Dievs, kas ienes prieku, kas ienes dziedināšanas Dievs. Šī dzīvā ūdens Dievs šajā tuksnesī, kas ir šī pasaule, mums vajadzīgs šis ūdens Dievs. Un, Jēs Kristus, mēs runājam uz Tevi, mēs lūdzam Tevi, dod mums šo ūdeni. Dievs. Mēs necenšamies šeit nopelnīt šo ūdeni, Dievs. Mēs runājam uz Tev, mēs lūdzam, Dievs. Kungs, ja Tu nenāc, ja Tu to nedari, mums nav cerības, Dievs. Mums nav cerības, Dievs. Ja Tavs vārds skaidri pasaka pār mums visiem cilvēkiem, Dievs, ka mēs esam neusticīgi, mēs visi. Mēs esam atkrituši, mēs visi esam uh, neesam trāpījuši tajā mēķī vilni, pilnīgi viss neviens no mums, neviens pats labākais, pats svaidītākais, pats šķietams svētākais cilvēks uz šīs pasaules, viņš vienalga tavās standartos nespēja pat tū pienākt. Bet Jēzus ir tas, kurš izceļās tajā visā cilvēku barā Dievs. Tas ir mūsu glābējs, mūsu pestītājs. Neļauj Dievs mums aiziet no krusta Dievs, neļauj mums aiziet no krusta Dievs tādu pārliecību, ka mēs varam paši Dievs. Dievs Mums ir vajadzīgs Tavs darbs pie krusta, mums vajadzīgs Tava augšā un celšanās spēks un Tava dzīvība, Dievs. Un mēs lūdzam, nāc, Dievs, svētais gars, maina mūsu sirdis, nomaina šos uh, iesprūdušos ūdeņus, Dievs, lai ienāk dzīvība, Dievs. Lai ienāk svaigums, Dievs, Tavs. Kā pēc ilga karstuma, Dievs, nolīs lietas, Dievs, kā tas svaigums, lai ienāk mūsu dzīvēs, mūsu draudzēs. Dievs, lai tas ienāk, Dievs, kā svaigums, Dievs. Dievs kas nāk brīvībā, svētais gars, kas ir brīvībā nācis, Dievs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Paņem tiešām visu, ko cilvēks ir runājis nost, lai pareiktu tas, ko tu esi runājis, Dievs. Un arī noslēdzot, es lūdzu, Dievs, kad tu dod mums arī uh, neklusēt, Dievs, stāstīt par taviem brīnumdarbiem, liecināt, sludināt, Dievs, to, ko tu esi darījis, Dievs. Mūsu bērniem, mūsu ģimenēs, Dievs, mūsu sievām, mūsu radiem Dievs, ka mēs sludinātu, pasludinātu, runātu, teiktu tos darbus, ko mēs esam redzējuši, dzirdējuši, piedzīvojuši Dievs. Jēzus Kristus vārdā Dievs mēs lūdzam. Amen. Slavēsim Dievu. Amen.